الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الإمام النسائي وأحمد وحسنه الألباني رحمهم الله من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور تصوم من شعبان فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه وهو بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الآمال إلى رب العالمين واحب ان يرفع عملي وانا صائم ندوق زنقوني كتك ايمان بعد يكون حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صلاه سلاما نبي ويت محمد صلى الله عليه وسلم ifahamike kwamba tuko ndani ya mwezi wa Shaaban na nadhani leo ni mwezi kumi huo wa Shaaban mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kwa mwezi huu kunyanyuliwa matendo ya waja wa Allah kurufaishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia ni mwezi ambao Allah amejalia mwezi huu nyoyo kuandaliwa kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani maandalizi yanaanzia ndani ya mwezi wa Shaaban na ndiyo maana salafuna swale wema waliotangulia ilikuwa ukifika mwezi wa Shaaban wanajishughulisha mno na kuandaa mioyo yao kuandaa nafsi zao kwa ajili ya kuingia mwezi wa Ramadhani na ndiyo maana nimeitanguliza hadithi kwenu hadithi ya Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma Usama bin Zaid anamuuliza mtume alayhi salam kwa kumwambia lam araka tasum shahran min ash-shuhur sijakuona wewe mtume alayhi salam ukifunga mwezi katika miezi kama tasumu fi shaaban kama vile wewe unavyofunga katika mwezi wa Shaaban. Usama bin Zaid anamuuliza Mtume alayhi salam kuwa hajapatapo kumuona akifunga mwezi katika miezi kama vile ambavyo Mtume alayhi salam anafunga mwezi wa Shaaban. Faqal, Mtume alayhi salam akasema dhaka shahrun yaghfulu nnasu anhu huo mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao watu wanaghafilika mno katika mwezi huo baina rajabi wa ramadhan ni mwezi uko baina ya mwezi wa rajab na mwezi wa ramadhan na ninyi mnafahamu maneno ya mtume alayhi salam alipozungumza akasema ibada inayofanywa katika wakati watu wameghafilika kahijratin alayya kama vile mtu kuhama akanijia mimi kuhama akaja kwangu mtume alayhi salamu anasema maneno haya kwa sababu ya mtume alayhi salamu kufunga mno mwezi wa Shaaban sababu ya kwanza mtume alayhi salamu anataja ni mwezi ambao watu wanaghafilika mno katika mwezi huu kadhalika mtume alayhi salam akataja sababu ya pili akasema wa huwa shahru nao huo mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao turfa'u al-a'mal ila rabbil alamin ni mwezi ambao matendo ya waja yanainuliwa kupelekwa kwa Mola mlezi wa walimwengu wa ana uhibbu na mimi ninapenda an yurfa amali yanyanyuliwe matendo yangu wa ana saimun na mimi hali ya kuwa nimefunga sambamba na maneno haya ni maneno ya mtume alayhi salam ukiangalia katika hadithi ya mama Aisha fi sahihain mama Aisha radhiyallahu anha anasimulia kwa kusema كان رسول الله صلى الله عليه wasallam yasum alikuwa mtume alayhi salam anafunga hatta naqula la yufira mpaka tunasema hatofungua mtume alayhi salam wayufiru hatta naqula la yasum lakini pia mtume alayhi salam alikuwa anafungua mpaka tunasema hatofunga wama raaitu rasulullah صلى الله عليه وسلم يستكمل شهرا صياما نسجفatapo kumuona mtume alayhi salam anakamilisha mwezi mzima kwa kufunga illa ramadhana isipokuwa mwezi wa ramadhani wama raaitu na vile vile sijamuona mtume alayhi salam akthara siyaman anazidisha mno kufunga min shahri shaaban kuliko mwezi wa Shaaban. Dalili zote mbili hizi zinaashiria Mtume alayhi salam alikuwa anakithirisha mno katika jambo au suala la kufunga katika mwezi wa Shaaban, hali ya kuwa anaiandaa nafsi yake kwa ajili ya kuelekea Ramadhani, hali ya kuwa anafunga kwa kujua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anayapaisha matendo ya waja wake ndani ya mwezi wa Shaaban ndugu zanguni katika imani tuko wapi sisi na adilla hizi mpaka leo tunazungumza ni mwezi kumi Shaaban si ajabu na mimi nikiwemo si ajabu katika sisi hakuna hata mmoja au kama wapo ni baadhi ya watu wamenyanyua vichwa vyao wakafunga saumu ya Shaaban saumu ambayo imethibiti bali ajili yake ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد ndugu zanguni katika imani ninyi mwafahamu fika kuwa kuna watu tulikuwa nao katika mwezi wa Shaabani uliopita mwaka jana, lakini leo hatuko nao, na baadhi yao tulikuwa pamoja nao katika kuufunga mwezi wa Ramadhani, lakini leo tunazungumza kwanza ni watu wako ndani ya makaburi. Haimpasi muislamu kuupoteza muda wake, hali ya kuwa dalili za kisheria zinaashiria kuwa kuna twaa fulani, kuna amali fulani ya kheri, muislamu akachelewesha wakati wake. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kwa hilo aliposema Allah subhanahu wa ta'ala watazawadu فإن خير zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, na masurufu katika hiyo safari ndefu. Hakika masurufu yaliyo bora ni ucha Mungu. Basi niogopeni mimi, enye watu wenye akili. Ndugu zanguni katika imani, twafahamu fika kuwa wako baadhi yetu watauingia mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa tuko ndani ya mwezi wa Shaabani, watauingia mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa wana shahna, wana ugomvi baina ya fulani na fulani, baina ya ndugu na ndugu. Tunafahamu hivi, hivi ndivyo jamii ilivyo. Yani haya ni mambo hayakosekani katika jamii. Kuna watu wengine mko hapa, mtaiingia Ramadhani hali ya kuwa una sintofahamu na ndugu yako muislamu hali ya kuwa una ugomvi baina yako na ndugu yako muislamu na unatarajia kusemehewa na Allah subhanahu wa ta'ala la jambo haliwi hivyo kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyetuambia yaghfirullah Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe waja wake يوم الاثنين wa yaum alkhamis siku ya jumatatu na siku ya alkhamis illa rajulan isipokuwa watu wawili kanat bainahuma shahna wale ambao iko baina yao ugomvi kutokuelewana kusemezana fayuqal basi kutasemwa da'huma hatta yastaliha waacheni hao wawili hakuna msamaha juu yao mpaka wapatane waelewane da'huma hatta yastaliha waacheni wawili hao mpaka pale watakapoelewana ndugu zanguni katika imani kwa nini tunakusudia kama sio makusudi mtu akose msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na hali ya kuwa anajua yeye ni mwingi wa kumkosea Allah akose msamaha na maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala eti kwa sababu ana ugomvi baina yake na ndugu yake wana kutokuelewana baina yake na ndugu yake. Ndugu zanguni katika imani, wenye hali namna hii ya wapasa ndani ya Shaabani hii wasiandae nyoyo zao, wamalizane magomvi yao, na ikifika Ramadhani watarajie maghfira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, twayazungumza maneno haya, tunafahamu jamii yetu ndivyo ilivyo, yani suala la ugomvi suala la kukatana katika jamii hii ndilo suala liko basi kuna watu bali kuna watu katika vitu vya ajabu kabisa kuna watu wamekatana na ndugu zao wa karibu na wengine wamekatana na baba zao na mama zao hawasemezani wanatarajia wao waingie ramadhani wapate maghfira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala la jambo haliko hivi lidiriki hili mapema kama umemkosea ndugu yako kuna sintofahamu baina yeye na ndugu yako lidiriki mapema malizaneni mapema ili mpate msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala tumuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe Ramadhani na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aifikishe Ramadhani kwetu ili tupate kustafidi katika mwezi wa Ramadhani wallahu a'la wa a'lam nattafi bihadha barakallahu fikum akimi salam